Председателят на Федерацията по адаптирана физическа активност Слав Петков гостува в студиото на В темпото на Кари. Първо искам да въведа аудиторията към състезанието, на което участвахме преди една седмица. Това са световни игри на атлети с синдром на Даун. Статутът му е като на Олимпийски игри. Провежда се на всеки един олимпийски цикъл, което означава, че се провежда на всеки 4 години. Вложихме много труд, енергия и ресурс, за да подготвим състезателите ни. Подготвихме 10 спортисти, които покриха квотите, разказа Слав Петков. Малко се мисли за хората с интелектуални затруднения. Много трудно работим с спортното министерство, добави нашият гост.